Я не подумав, що в такому разі світло з кімнати було б видно з надвору, і що за таких обставин убивця не поліз би відчиняти моє вікно. Вже з самого початку я плутався в дурних подробицях. Не так то легко вигадувати. А в який бік він побіг? запитала пані Делетре. Він е, зіскочив ось тут, в палісадник. Дивіться. Ось тут витоптано, а потім побіг он туди, вглиб. Я чув, як він перескакує через штахетник. А шкода, що ви його не поцілили, мовив пан Телетре. Я зайшов з освітленої кімнати і нічого не бачив у пітьмі. Ну, ось тепер я брехав краще. Ну, досить лише почати. Дев'ять чоловік із десяти володіють чудовим даром брехунів, хоча, можливо, і не завжди ним користуються. Тепер я в цьому пересвідчився. Стривайте, он хтось іде, мовив Тарнек. Тепер уже світилося у багатьох сусідніх будинках. Постріли з револьвера, мабуть, було далеко чути. А Лідія начебто не поспішала пересвідчитись, чи я живий. Лідія. Невже я хотів, щоб вона бігом примчала сюди? Людина, що наближалась, не бігла. То був чоловік, ступав він повільно, ніби знехотя, часто спиняючись. Тільки коли зайшов на подвір'я, я впізнав пана Сюрло. Хтось спробував улізти до пана Нурея вікном сказала йому пані Делетре, він стріляв. Я розумів із того, як вимовили моє прізвище, що всі ці люди знали мене набагато краще, ніж я їх. Сюрло стояв мовчки, струмивши руки в кишені свого плаща. Шия його була обмотана махровим рушником. Тарнек потягнув його під вікно. Ось тут. Напасник заліз за оту на високу стіну ну, і тримався за ринву. Він устиг дуже акуратно вирізати кутик шибки, втрутився я. Ото бачите дірку? А ви не запам'ятали його прикмет? запитала пані Телетре. Ну, ти й скажеш, які там прикмети в такій пітьмі? озвався її чоловік. Ну, я я хотіла сказати його ходу, його ну, постать, ну, мало що. То ви нічого не запам'ятали? Чи треба щось казати? Сюрло і далі мовчки дивився на мене. Він ще не промовив жодного слова. Ні, сказав я. Я не зумію описати навіть постать. Мені здалося, що то чоловік середнього зросту досить досить міцний, але, знаєте, я замовк, почувши, що хтось біжить. Цього разу я начебто впізнав кроки, можливо, інтуїтивно. Я побачив бешеве пальто, хмаринку пари від уривчастого віддиху. І ось уже відчув той райський подув на своєму обличчі. Лідія мало не впала в мої обійми. Ох, дяка Богові, ви тут. Усі витріщились на неї. Лідія трохи відступила від мене, але ані трохи не знітилась. Я була в критеї, сказала вона. Ми були із батьком у різника. Він тепер обслуговує тільки грошовитих клієнтів, угідливо мовила пані Делетре. Ми щойно повернулись, провадила Лідія, не звертаючи уваги на ті слова. Коли це малий лекюрей прибіг і каже, ніби десь тут чули постріли. Ніхто із лекюреїв не наважився піти довідатись, де стріляли. У мене таке враження що тут не дуже поспішають на допомогу ближньому. Що ж сталося? Я дав панові Делетре змогу розповісти.